بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Večeras uz Allahovu pomoć ćemo pročitati dio koji je autor stavio pod naslov tragovi potvrđivanja la ilaha illallah u životu muslimana, odnosno uticaj potvrđivanje prihvatanja šehadete la ilaha illallah na život na život muslimana. nažalost, pod ovim poglavljem navoju samo govor jednog od šejhova koji je on ovdje naveo. A nije naveo govor drugih učenjaka koji bi bio i tekako bitan i važan. Pa ću ja uz Allahovu pomoć možda se zadržati pod ovim poglavljem Večeras ćemo čitati ovo što je spomenuto u knjizi. A uz Allahovu pomoć ukoliko budemo u prilici za sljedeći put da pripremim govor drugih učenjaka iz drugih knjiga šta i na kakav način i kako se učenjaj šehadeta na život, na život čovjeka. On ovdje uspomnije govor Al-Mavdud je, rahmatullahi alaih, u koji je spomenuo, znači, kakav utjecaj ima šehadat na život muslimanu u svojoj knjizi koja se zove Mebadi ul Islam, principi Islama. I ovdje spominje devet oblika, odnosno devet stvari kroz koje se ogleda utjecaj šehadet na život čovjeka. Prije ovih stvari koje je nabrojao El Meududi, rahmatullahi ali, prije toga, znači potrebno je da istaknemo i da spomenemo da je glavni utjecaj prihvatanja šahadata na život čovjeka, glavni utjecaj prije svega šta spas na dunjalku i na ahiretu. Onaj ko odbaci šehadet, propao je i na dunjalku i, i na ahiretu. Pa je to najvažnije da se pomeni. to je najvažnija stvar. Da onaj ko prihvati šehadet, la ilaha illallah, bit će najsretniji, tako? na dunjalku, a isto tako poživjet ćemo ga tako lijepim životom na dunjalku, ali isto tako imat će bit će najsretniji na hiretu, a onaj ko bude sretan tamo, je tako? Kad se podijeli ljudi na šekijun o seidun, je tako? A nesretne i sretne, tad će on biti među suada, među sretnim, zbog svog šehadete la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. I nešto odgovora od prošli put isto tako upući na ovo što kažemo da ona je sa bitakom sa karticom la ilaha illallah će ostati sretan zbog svog la ilaha illallah tako? i govorili smo općenito šta to znači i šta podrazumijeva to prihvatanje šehadeta la ilaha illallah e na taj način zato je ovo poglavlje došlo prije ovoga prvo je objašnjeno šta to znači prihvatanje i izgovaranje šehadeta tako? da se ne misli na puko izgovaranje tako, da se ne misli na puko izgovaranje la ilaha illa Allah, nego da se mora učiniti kufr u ono što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala i da se mora sve ono što proizilazi iz tog šehadeta od osnova vjere i njenih ogranaka ispuniti pa je onda to značenje šehadeta la ilaha illa Allah prije svega prihvatanje teokida, ostavljanje širka pa tako la ilaha illallah koje je šta iskreno iz srca koje je saznanjem koje podrazumijeva pokoravanje i jakin ubjeđenje u ovo la ilaha illallah podrazumijeva ljubav i mržnju pod ovo la ilaha illallah podrazumijeva kufr u taguta podrazumijeva znači tako znanje takav izgovor šehadata da vidimo kako utiče na život na život čovjeka. Kaže še da prvo što je spomenuo da onaj ko nosi sa sobom la ilaha illallah nema znači tjesan pogled na život. Nema sužen pogled na život nasuprot onoga ko ne nosi i nije pripadnik šehada tera i neha ima. I vi ćete ovo vidjeti u praktičnom životu. Kad razgovarate sa džahilima, ti vidiš njega da je on šta? Kratko vidi. U čemu god razmišljaš, šta god prosuđe, on to nekako nije skonto. Vidiš da ne svata. Ne može da dokući. U običnim životnim stvarima on drugačije razlučuje od od onoga ko nosi šehadet la ilaha illallah. O običnim dunjavskim poslovima drugačije se opredjeljuje mu'min koji nosi la ilaha illallah u čijem srcu ima svjetla, je tako, imana, drugačije, drugačije ulazi u poslove, drugačije ulazi u trgovinu, drugačije se odnosi prema, prema životu, općenito. Mu'min je sasvim slobodniji od dok ovaj sve nešto stravuje, sve nešto pati, šta je ovo, znači zatvoren u vidokrug, mislim, skroz sužen. Tako. I on ostane kratko vidan. Pogotovo što iz svih svojih životnih računa je izbriso šta? Ahiret. Šta god računa, šta god bi uradio, šta god bi zamislio, šta kod njeg nema u računu i računanju i planiranju. Nema ahireta. Prema tome svi mu planovi zato drugačiji izgledaju. A onaj ko vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i susret sa Allahom, što god planira u životu, šta drugačije to isplanira zbog toga što uvijek na svom računu, ja, jel tako, prije nego što podvuče i dole piše ukupno, je jel tako, ima na umu ahiret i ahiretsko svođenje računa. I to je normalna stvar da mi to vidimo kod svojih rođaka, komšija, A pa tako. I da im se često, nažalost, insan neće da prihvate nasijat i tako da. Druga stvar, kaže da ima u ovu rečenicu, la ilaha illallah, stvara kod čovjeka ponos, stvara ponos, tako da taj ponos ništa ne može narušiti. Ništa ga ne može ugroziti. Ponos koji ne može nastati ničim drugim i ništa drugo takav ponos ne može proizvesti. Zašto? Zato što ra ilaha illallah, onaj ko svata šta to znači, podrazumijeva da nema nikoga od kog dolazi neka korist, osim Allaha subhanahu wa ta'ala, niti nekog drugog od kog dolazi šteta, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala on je jedini koji oživljava i u usmrći. On je apsolutni vladar. I tako da. I ko ovako Allaha subhanahu wa ta'ala vjeruje i ima na umu njegova savršena svojstva, je tako? I uzme Allaha subhanahu wa ta'ala istinski svojim srcem ga voli, istinski svojim srcem od njega strahuje, na njega se oslanja, u njega se nada, je tako? Onda takvo srce postaje ispunjeno čim? Ponosom i dostojanstvom. Ponosom i dostojanstvom. Jer neće strahovati za nešto što želi od, od korisnih stvari, niti će strahovati od štete, osim od Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj od kog čovjek i čije srce od kog očekuje pridobijanje neke koristi i odagnavanje štete, no tako, nada se u njega, za njega se srce veže. E tako kad se kod nekog srce veže za Allaha subhanahu wa ta'ala, u tom srcu nema mjesta za strah od bilo koga, osim od Allaha subhanahu wa ta'ala. I takav ne saginje glavu ni pretkin. Čije srce bude ispunjeno šehadetom la ilaha illa Allah, takav ne saginje glavu ni pretkin od Allaha subhanahu wa ta'ala stvorenja. Niti se ponižava i pred kim od Allahovi subhanahu wa ta'ala stvorenja. I ničije veličine, niti oholosti, ni gordosti se, ni pred čijom, je tako, snagom i ohološću se ne povlači. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala šta? Silni i moćni. Uzvišeni i, naj, i najveći. I to je sve kako drugačije. Za razliku od od mušnika. Koji je s početka rekao smo šta, kratkovid, on ne vidi daleko. Ono od moći i snage svoje što vidi, to je on. Na što se on oslanja. I čim se pojavi neko komu izgleda jači, snažniji, šta on je odmah dođe. Odmah ponizan sluša kao Tako se ne događa samo ono. Nikad. I vi ste to isto tako u praksi vidjeli. U praksi, u životu ste to naučili. Da ljudi šta? Su skloni tom ponašanju. Da je grub i osor i nemilosrdan prema slabijim. Ali kad dođe jači, odmah mu se umiljava, smješka mu se. Da tako, ulaguje mu se, odmah vidiš da se poniža. Zašto? Tako srce prazno, nema nikakvog ponosa. Nema nikakvog ni osjećaja. Nema osjećaja za ta značenja ponosa i dostojanstva. Tako srce šuplje prazno od tih osjećaja. Za svoj lični ponos. Dok srce ispunjeno šehadetom šta? Uvijek je glava gor. Tako. Nema poniženja. Nikad se ne poniža. Treća stvar. Ima u šehadet la ilaha illallah i svjedočenje la ilaha illallah stvara u srcu čovjeka ponos o tako a to je ponos uz skromnost o tako skromnost koja ne znači poniženje tako, skromnost bez poniženja. I isto tako ponos bez oholosti. Jer ovo su kod mnogih ljudi pomješane stvari, je tako, pobrkane. A one nisu iste, je tako? Između njih je ogromna razlika. Između oholosti i ponosa je ogromna razlika, je tako? Isto tako između skromnosti i, je tako, poniženja je isto tako ogromna razlika. Pa mu'min, čije srce ispunjeno šehadetom la ilaha illa Allah, on je skroman bez da se ikome ponižava, ja tako, da sam sebe omalovažava. Skroman. Ali isto tako je ponosan bez oholosti. Ponosan bez oholosti. Zašto? Zato što onaj u čijem srcu je la ilaha illa Allah, šeitan mu ne može prići. Sa strane da mu našapće njegove pozitivne osobine pa da se on uzobavi i uznese. Da mu našapće i nabraja njegove blagodati koje im Allah subhanahu wa ta'ala dao, je tako? Da mu stalno napominje pa da on se zbog toga uznese. Ne može. Zašto? Zato što onaj ko čvrsto vjeruje la ilaha illa zna da mu je sve blagodati ti dao ko? Allah subhanahu wa ta'ala. Dao mu Allah subhanahu wa ta'ala. A Allah subhanahu wa ta'ala blagodati koje je dao, šta? Može svakog trenutka i oduzeti. O tako? Blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala dao, može svakog trenutka uzeti. I toga je mu'min čvrsto svjestan. Duboko svjestan. O tako? Prema tome, blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, ako se sa njom budeš poigravo i ne budeš šukr Allah subhanahu wa ta'ala činio na tim blagodatima i ne budeš tu blagodat koju ti Allah subhanahu wa ta'ala dao koristio onako kako će Allah subhanahu wa ta'ala sa njom biti zadovoljan šta Allah subhanahu wa ta'ala tu blagodat može da uskrati i sa te strane to je strah šta još na dunjalu kod Allah subhanahu wa ta'ala uskrati te blagodat je li tako? Ali ne samo na dunjalku, nego strah i odgovornost pred Allahom subhanahu wa ta'ala na ahiretu. Zašto? Pa kome Allah subhanahu wa ta'ala više da od blagodati više će biti i odgovoran. Više će biti i odgovoran za te blagodati kako ih je upotrijebio i kako ih je koristio u svom životu. Nasuprot onoga čije je srce prazno. Ko ne vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, šta je sa njim? Ko malo djete. Ko malo djete. I ovo, ako vratite pažnju na ovo, zaista ćete vidjeti smiješni, čudni stvari. Ko malo djete. Čim dobije nešto od, od blagodati, Allah subhanahu wa ta'ala mu dadne nešto, neko Mnogi ne mogu da izdrže to. Dunjalučku neku blagodat smo dadne, Allah subhanahu wa ta'ala, i metak, jel? Ne može to da izdrži. Odmah se poremeti. Odmah počne da zanose. Tako, odmah se uzoholi. Odmah se uznese. I čak u svojim mjestima gdje živite, pogotovo ko živi u seoskim sredinama gdje dobro poznaješ komšije koji su znači godinama i stoljećima tu žive, ili tako znaš, mu djeta znaš, mu pradjeda znaš, njega znaš, mu sinovi, ili tako. Baš da, da to ovaj, dramatično utječe na ponašanje ljudi. Kako su ponizni kad ih pripisni neka nedaća. Kako se uzohole sutradan, ne možeš prepoznat za kratko vrijeme kad Allah s.a. odagna tu nedaću. I pruži od svojih blagodati. Kako se uzvali, kako tu stanja se njihova mijenja. A mu'min? Mu'min ko sve prolazi isto. I kje da te se u alama fatakom, da se ne žalostite zbog onoga što vas je promašao. Da tako, vola te prahu bima tako. I da se plavno radujete onome što dadne kod mu'mina sve isto. Nima ono njegovo srce, je tako, neće ga potrefiti kap. Neće infrakt ga zdrmati. Ako se desi neki nagli gubitak u imetku ili u porodici, ali isto tako i dobitak. Jer sve sva tada dolazi sa od Allaha subhanahu wa ta'ala da je sve to unaprijed određeno o sudbini od Allaha subhanahu wa ta'ala i da sto iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj ko dobro svati šehadet la ilaha illa Allah i pripadnik je šehadet la ilaha illa Allah i nosi, istinski nosi ovaj šehadet la ilaha illa Allah, on shvata i razumije da nema spasa ni na dunjalku, ni na ahiretu, osim u vjerovanju i dobrim dijelima. Ovdje on kaže u čišćenju duše i dobrim dijelima. To jest u ispravnom vjerovanju i dobrim dijelima. I dobrim dijelima. Nema, niko se neće spasiti od Allaha subhanahu wa ta'ala pukim nekim šupim tako praznim nadam prazni nadam mu'min se ne nada u praznu nego šta na dunjalu ko maksimalno daje od sebe i radi dobra djela no tako Allah subhanahu wa ta'ala vjerovanje i dobra djela na toliko mjesta u Koranu šta? Pomenje zajedno i spaja, stavlja jedno uz drugo. Prema tome, mu'min nema šutje nade kod njega. On maksimalno zalaže od sebe i radi. I dijeli. Za razliku od mnogih od nas danas, šta? Koji po vas znam, pričam, pričam, pričam, je tako? Ali A kad bi nas čovjek analizirao i pogledao šta je iza nas od stvarnih dijela, stvarnog nekog dobročinstva i dijela koje Allah spano tajala voli, koje je naredio i tako dalje, malo šta je iza nas naša. Tako. Džaba što stalno tvrdimo da ima, da dijela ulazi u iman, jel tako? Ali ostade to šta kod mnogih samo riječ, samo definicije. On i dalje sjedi pored kompjutera, pije čaj i ponavlja da su djela od imana. A nigdje mu djela. Jel tako? I idalje sjedi i ponavlja, jel tako? Da su djela od imana, a idalje sjedi. Znači, u to se mu'min nada. Dok nevjernici, šta je kod njih? Oni uvijek imaju neke važne nade uvijek se nadaju nešto šuplje, prazno. O tako? I baš te lažne nade baš nešto što će ih upropastiti. Upravo to što su sami sebe slagali i u nešto što je prazno i šuplje neistinotno povjerovali, propašće zbog toga. I najveći nesretnici zbog toga biti. Zato je, je mu'minu naređeno šta? Da slijedi put mu'mina da ne izmišlja, da ne bi sam sebe obmanuo i slago. I onda za tim lažnim nadama se poveo i ono će ga upropastiti. Šta će upropastiti? Kršćane, na primjer. Njihova lažna nada da je za njihove grijehe sve i sa ali se nam iskupio i sve za njihove grije. lažna nada, to će i vaš upropastiti. Zato se oni u životu tako i ponašaju. Iako za sebe tvrde da su vjernici, ne obraćaju nikakvu pažnju na to svoje vjernike. I nikakvu značaj ne daje. Zašto je to tako? Ima lažna nada, je tako? Ima lažna nada. Srbi su nebeski narod, je tako? Ne imaš šta da se skiraš. I onda sam to ponavljaj, povjeruj u to i propaštiš. Volim vas, pano tela da nas sačuva. Ovo kad kažem ti, ne mislim ni neko od vas, jedan brat se plavo naskirao kad sam. Ovo ti, neko tamo ti. Znači, drugo lice osim nas. Tako. Tako to onaj. Tako da su to te lažne nade. Kao židovi, je li tako? Mi smo Allahova djeca. Mi smo Allahovi sinovi. Mi smo miljenici Allahovi subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Drugi kažu za nas će se zastupati, odgovarati naše vođe. Za nas će odgovarati naše vođe. Nema šta da se skira. On plaho razmišlja. Zamisli, to je lažna nada. Ali ta lažna nada upropasti ljude. I odvešće ih na dno džehennema gdje će oni te vođe proklinjati, a te vođe će se od njih odreći. I onda će oni govoriti, e vi ste krivi, mi smo se za vama pobali. Kad padne u džehennem, onda je beskorisno raspravljati ko je za to kriv, gotovo. Krasno, ne, ja više povod. A ova važna nada je vama dobro poznata. Kako? Nema što da se mi skiramo za sve nas će odgovarat rejs. Pa pogriješi, šta nas briga što on pogriješi, on će odgovarat. On je svakako rekao da je sprema za nas sve odgovarat. Tako. I ljudi znaju da je to laž. Ali kad je ponavlja sebi, ponavlja, ponavlja i njom, njom želi da opravda neke svoje strasti, neke svoj kukavičluk nekad, neke svoje onaj ljenost i tako dalje, šta mu se desi? Bude to na kraju prava zabluda i, i zabluda. Mu'min koji izgovorio šehadet la ilaha illallah i ispunio ruknove šehadeta i šartove, njega ne hvata lažna nada, on se lažno ne nada. I on, Allah, ne prihvata tako i neće dozvoliti šeitanu da ga obmane tako lažnim nadama, nego će se maksimalno truditi da ide pravim putem, maksimalno će se truditi da pronađe taj pravi put, je tako? I onda kad ga pronađe, da ga slijedi, da ga slijedi, molim Allah Smanu Atjara, da nam pokaže istinu i da snage da ih slijedi. I molim Allah Smanu Atjara da nam pokaže svaku zabludu i da nam da snage, da je se skloni. Tako je život mušnika ispunjen lažnim nadam. Nekad se insan čudi kako, otkud tako ponašanje. I odakle ono dolazi. Ali ako uđeš u razgovor malo dublje, otkrićeš stvari da on sve svašta dozvoljava i svašta dopušta sebi zbog toga, zbog tih lažnih nada, zbog tih lažnih nada. Zbog tih lažnih nada. Osim toga, mušlik se ne ograničava na zakon Allaha subhanahu i na njegov šarijet. Ne smatra sebe šta? Na dunjalku slobodno. Da nije ograničen Allahovim subhanahu wa ta'ala zakonom. I da nije obavezan da se njim ograničava i tako ponaša. Zbog toga sebi dopušta svašta. A tako kad sebi dopusti svašta, onda posljedice tog njegovog neurednog i raskalašenog života vraćaju se na njega. I on prvi osjeti gorčinu svojih postupaka. Prvi osjeti gorčinu svojih postupaka i svog neurednog života. Zatim, onaj ko vjeri u la ilaha illallah, on je imun na pesimina. Zato se kaže da je mu'min uvijek optimist. On je imun na pesimizam. Njega pesimizam ne može savladati. Bez nađe ga ne može obuziti. I ne može ga obrvati. I srušiti. Zašto? Kakva god ga situacija zadesi. Je tako? I koliko god ona bila teška, da li je to u pitanju da Allah subhanahu wa ta'ala nekoga iskuša tako što mu uskrati na faku, je tako? U dunjaličkom smislu. Ili nečim, nekim drugim stranovima i problemima. Kakva god je njegova situacija, on ne vidi tu svoju situaciju beznadežno. O tako? njega ne obuzima strah zbog toga. Zašto? Zato što sva tada je to samo jedan period, je tako? Da je to samo jedna od stvari koje mu je Allah smano tajala odredio u životu da ga zadesi i šta on ima lijepo mišljenje o Allah smano tajala. I njegova nada u Allah smano tajala i na Allahu pomoć ne prestaje jer ko gubi nadu Allahu milost osim nevjernici, kako kaže Ibrahim ali se tako onim izoslanicima koji su mu došli. Tako im kaže. Prema tome, vjernik ne gubi nadu Allah subhanahu wa ta'ala i zato ga ne obuzima, ne obuzima bez beznađe i razočarenje. Zato što je praktično sve u Allahu subhanahu wa ta'ala rukama i on je toga duboko ubijeđen i svjestan i ima lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Koga obuzima i obtrovava bez nađe? Pesimizam koga obara? Monafik. Kad se spusti bilo kakva fitna odma se uznevire iz komešenja. Je tako? Plavo se naskiraju i zabrinu. U stvari šta? imaju loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. I njima u njihovim očima je uvijek pozicija vjernika teška. O tako? I beznadežna. Što znači beznadežna? Nema nade za ove vjernike. Gotovi su. Sad će ih sve pofati. O tako? Jedne godine svi će na Guantanamo. Druge godine sve će im vaku. Treće godine sve će im naku, ali uglavnom nikad ne mislije da će i neko dobro zati. Zato i ne smiju da stanu u taj saf. Zato što im to izgleda šta? Osuđeno na, na prohaz. A vjernici iz svoje pozicije nikako to ne vide na, tako. Nikako to ne vide tako. Naprotiv, smatra je jedino sebe uspješnim na ovom dunjalku. I na ahiret. Zato što su vjernici, zato što su na pravom, na pravom putu. Zato što su na pravom putu. Kao što Allah subhanahu ta'ala kaže, ali tako, za one koji nisu izašli u boju sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, pa kad se Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam vrati, onda su tražili lažna opravdanja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Bel vanentum en len jim qadiba rasulu wal mu'minuna ila ahlihim ahlihim abad. Nije nego ste mislili da neće ni poslanik ni vjernici se vratiti svojim porodicama nikada. E to ste vi mislili. I šta još? Vazudjine dalike fi kurobiku. I to vam se lijepi učinilo. Jel? u vašim srcima je to još izgledalo i lijepo i malo ste se i radovali, e, nek će, sad e, će svi za glas. E, nek će još je. U abanan tomu na sav i, i ružno ste, mislim. Allah subhanahu wa ta'ala, kad govori o mnaficima, osnovna njihova osobina da ružno misli Allah subhanahu wa I zato ih kažnjamo. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين اي مشركي سا منافقين isto ima ružno mišljenje na Allah subhanahu wa ta'ala da bi Allah kaznio munafike i, i žene munafike tako i mušrike i žene mušrika zašto yadhunnuna billahi dhann as-saw o Allahu ima ružno mišljenje i to je to ružno mišljenje to je to ružno mišljenje mi smo vama još prije govorili, tako, baš smo vas savjetili, vidi sad, o tako, za glavi, a moment, uopšte ne razmišlja za glavi, nego kaže, alhamdulillah, nadam se da će mi ovim iskušenjem Allah očistiti od neke moje grije, koje sam ja duboko svjestan, je tako? Ili, nadam se da će me Allah svano tela učvrstiti, pa da će osaboriti, pa da ću saburom, ako ne mogu dijelima, je tako? Neka čovjek nije u prilici da nešto od dijela učini, ali ga Allah iskuša, pa osaburi, pa eto, zasluži veliku nagradu kod Allah subhanahu wa ta'ala. I nikad nije pozicija mu'mina i onoga ko nije mu'min. Ista. Nikad kroz život. Ni, ništa u, u životu ne ide Isto u životu mu'mina i životu onoga ko to nije i život onoga ko to nije. Dalje, od stvari koje ili načina na koji utiče ovaj šehadet na imenja život čovjeka i na život čovjeka da ovaj šehadet odgaja čovjeka na da ima znači ogromnu snagu snagu volje to tako nikad neko drugi mimo vjernika ne može imati takvu snagu volje i takvu čvrstinu i odlučnost nikad niko ne može saboriti kao što mu'min može osobno i niko ne može biti stabilan u životu kao što mu'min može biti stabilan u životu zašto? Zato što sve ovo proizilazi iz imana. Proizilazi iz imana. Iz šehadata la ilaha illallah. Njegovo čvrsto vjerovanje i pojmanje i shvatanje šehadeta čini ga takvim. Da on nije ko je trenjač. Kakav je trenjač? Imaju sad ove savremene. Okreću se. Kako god vjetar puše, one se okreću. Samo što su ove vjetrene će bolje od ovih nekih ljudi. Jer one se okreću uz vjetar. A ovi neki, kako vjetar puše, odeše sa njim. Svatat? Znači, to ne može kod vjernika tako biti. Ako ima šehadat la ilaha illallah, on se tako ne ljulja, ne povije. Njegov čustina volje, je tako, odlučnost, sabor, hrabrost, je tako, jednostavno mhm. čini ga takvim da on je čvrst, stabilan. Što god se događa, on je čvrst i stabilan, ne ljulja se. Ne ljulja se. Svata, prema tome, put monafika i mu'mina razdvaja se kad? Na iskušenjima. Oni koji kad vjetrovi počnu puhat, počnu za vjetrom, sjeverno, južno, to otkriva šta? Stražne stvari otkriva. Zato su djela srca vidljiva. Kako su vidljiva? Događaju se u srcu, kažemo da su vidljiva. Vidljivo su tragovi tih djela. Prema tome, vidljiv je i ovaj šehadet u srcu, on je vidljiv kako vidi, vidi se na vanjskim manifestacijama, to tako, i na vanjskim dijelima, kod insana se vidi. I vidi se u njegovom držanju i njegovom životu. Kako on prolazi kroz život. Odražava se taj šehadet. To je taj utjecaj šehadeta na njegov život. To čini vjernika šta? Da sa ovom čustinom, voljom i odlučnošću, saburom, on postiže ono što niko ne može postići kao što vjernik postiže. Zato što osjeća da iza njega Allah subhanahu wa ta'ala najjača snaga. Zato što osjeća da iza njega Allah subhanahu wa ta'ala najjača snaga. Gospodar nebesa i zemlje. Nikad mušik tako ne može biti stabilan. Nikad kao vjernik. I ovo se svakako vidi kroz, kroz svakodnevni život. Kroz svakodnevni život. Ima dosta primjera kojim sad prolazi kroz glavu. Koji upućuju na to. Između ostalo u jednom od razgovora su došli da nam prijeti ali ne prijete nam da su oni sila, jer znaju da, da ih se ne bojimo. Nego prijete nam nekim tamo svjetskim silama. Jest. Ali opet njihove prijeti nam. Kako su svi spremni i jedva čekaju samo da nas gotovi smo. I to ubjeđivanje i to kako su spremni da smo gotovi, to to je sili se ne može niko suprostaviti, to je, vi ne znate, sred toga tako napete te situacije koja ispunjava iz srca i prostoriju strahom, jel tako? Jedan od braće kaže, ja imam šta jače od toga, od te sile tamo neke. I ono sve, ono, Ti čuš, to <laughs> A imaš šta jače od toga? od te neke prijetnje, te sile što prijeti. Naravno, zašto je odjedno to sve ispuhalo? Zato što je podsjetio sve na Allah subhanahu wa ta'ala. Pa nije to nešto čega ćemo mi sad strahovati. Na kraju krajeva smrt na Allahovom putu je čast za svakog momenta. Prema tome, to su pravi posljedice i pravi utjecaj šehadeta na život jednog insana. A mušik, kako će on? On jadnik ne vidi ništa osim ono to vidi tu ispred se. Zato mušici znaju to i koristi to. I lako zastrašuju mase i svijet koji je ostao bez vjeri. Koji je ostao bez vjeri. Nekad sam nešto tamo gledao na onoj džezir. Pa je bilo prvo emisija o, ne znam, Bagdadu, o što se radi u arapskom svijetu i tako podsticanje, emisija koja potiče Arape da se ujedini, da se zaštite, i ne znam ja, tako nešto u tom stilu. A onda tek to što završi, emisija o američkoj vojsci. I to stručno urađena da se sledi krv u živanu. Svakome ko imalo nešto bi pomislio da ne smije ni pomisliti. Tako su napravili. Slikom, tonom, muzikom, pričom, krupnim riječima i tako da je. Subhanallah, radim, pogledaj ove podlosti. I zato vidjet ćete da oni ljudi koji gledaju televiziju i medije prate svakodnevno nemaju hrabrosti, nemaju ne mogu nikak da se odluče na ovaj put. Ne može se. Zato što je uzeo pogrešan <clears throat> izvrt informacije. Jel tako? Pogrešnu orijentaciju za... Jel tako? S pogrešnog mjesta uči akide, jel tako? I naravno, ako stalno to ostavi, stalno tako gleda tu propagandu i to, ostavi trag. I on stvarno pomisli, a zaboravi šta izglede značenje tako od njega u njegovom srcu. Izglede ili i nestane skroz. I vjerujte mi, da kroz predavanja i kroz sjedinje sa braćom, pitanja, možeš prepoznat onoga ko gleda televiziju. Dok počne da pita šta njega muči, ti vidiš da on gleda televiziju. Da njega to naskiralo ono tako što je vidi. Umjesto toga da je ostao sa Koranom. Pa vidio na koliko mjesta Allah s.w.t. obećava pomoć mu'minu. Pa obećava da će momeni pobijediti, biti gornji ako su momeni. Pa obećava, pa obećava. Njegovo srce u se time ispunilo. I šta? On bi sasvim drugačije gledao na sve. I na davu bi drugačije gledao. No tako? Bil na davu drugačije. Drugačije bi davu zamišljio i planirao. Bili ili ne bi. Sve bi drugačije radio. Zato ćete osjetiti sve ove razlike odakle dolaze. I šta se tu događa sa ljudima? Šta se događa sa ljudima? Da oni koji su plaho se naslonuli na ekrane i na ona, vidi se, to ostavi. Odrazi se s njihova slabost i ven i izglede značenje u njihovom srcu tako da sasvim promijeni kursi i da sklahiraju do te mjere da se insan po pitanju njih stvarno često dvom, šta to vi? Da li je u pitanju samo nekakva strast i popuštanje ili često i izlazak izvjere i ostavljanje ne? da do te mjere dogovore. Zatim šehadet La ilaha illa Allah uliva hrabrost u srce i ispunjava srce nepojmljivom odlučnošću i preduzimljivošću. Jer mu'min je, šta, preduzimljiv. Kad vidi nešto, osjeti da treba da uradi, ne dvoje mi se puno. Zna to da je to na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i nastupa. Jer ako bi sjeo pa sve izračnu, pa sve na olovku, pa šta, sve, mu, sve mogućnosti. No tako, šta će biti? Pa počne glumeti i otkrivat, jel tako, kader, šta je Allah spano tjela odredio, šta li je odredio, šta je mogu... Gotovo. Kod mu'mina nema takve stvari. Zato što njeg srce šehadet ispunjava hrabrošću i odlučnošću. I odlučnošću. Zato su mu'mini takvi kakvi jesu. I zato Allah subhanahu wa da kaže kad god se nevjernici sa vama budu borili, šta? Ako bi se nevjernici sa vama borili, šta bi bilo? Okrenuli bi leđa, sigurno. Sigurno bi leđa okrenuli. I tako uvijek se dešava. Zbog toga što su mu'mini hrabri. Zato što nekad mu'min zbog svoje hrabrosti, sa hrabrosti pobjedi destrostruko jačeg neprijatelja tako je Allah subhanahu wa ta'ala u početku bio naredio, je tako? Ako vas bude 20, pobijet ćete dvije stotine. A onda objavljuje وَلْآنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَ A sad vam je Allah olakšao, smanjio, zato što zna da u vama sad ima dafa, slabost. Čega slabost? Ostarili nisu više mišići, ko što su nekad bili, šta? Slabost imana. Po šta ovdje pobjeđi? Iman. I odatle ta snaga dolazi iz imana. U čijem srcu je šehadet la ilaha illallah Allah, i svjetlo šehadete la ilaha illallah, to srce je radno i odlučno. I odlučno. I Allah subhanahu wa ta'ala dadne u osudnim trenucima. Odlučno. Zato ispred mu'mina nema vojske. O tako. Nema svjetkih sila. Nema obaveštajnih službi. Nema nekih dušmana i neprijatelja zbog koji će oni se početi dvomit oko pravog puta. O tako? Ne ima toga. Jer inače, zašta čovjek, zbog čega čovjeka uzima kukavičnik? Slobog ubjeđenja. Ali zbog čega? Šta je glavni razlog? Odakle dolazi taj kukavičnik? Zdra. Zdra, zašto? za sebe, za svoj život, ili tako? Strah za svoj metak i za dunjavnička neka uživanja, ili tako, dunjavnške neke interese. Strah za poro, za porodicu, ili tako? Tu su ti strahovi. Svaki čovjek koji uhvati neki strah, zašto je ga strah? Ili se boji za sebe, to tako? Ili za svoj imetak i neki izgubit će, ostaće bez nekih užitaka, je tako? Ili za porod stravi. Za svoju porod. O tako? Ne ima trećeg, ima sve još. Ili sam ja već na broju, troj, stvari ovdje. O tako? Može i vlada. To je od dunjavski užitak, o tako? Od dunjavki. To su te stvari. Radi ovih stvari je, koji kukavica, radi ovoga je kukavica. Zato što stvari za sebe, ili za svoj metak, ili za dunjalička uživanja. Je tako? Zbog ovih stvari je kukavica. Možemo mu'minom da biti. Ako je istinski mu'min, tako? No strahu za sebe. Što će za sebe strahu? Kad zna da on kada ne može promijeniti. Eđel ničim ne može primać. Niti odagnat. Odgodit uopšte ne raspolaže tim. Prema tome, strah za, za sebe otpada. Tako. Strah za imetak isto. Za porodicu isto. Ne smije za ovim stvarima strahovati. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je sve unaprijed odredio, sve ovo dao i može uzeti kad, kad hoće. I kad je odredi, uzeti. I to će biti. Za porodicu da strahuje, šta će strahovat za nju? Zar ima računa ostaviti propise i Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru radi porodice? Sad na dunjalku. A na ahiretu će bježati od njih. Je firrul meru. Bježat će od njih. Pa bolje bježi sad od njih. Dakle, Bježi od nje, ako treba bježi. Tako? Zato, zato odatle dolazi ta e, hrabrost kod, kod mu'mina. Allah subhanahu wa ta'ala daje život i daje smrt. Oživljava i smrći. I nikog nema mimo njega Allah subhanahu wa ta'ala da na bilo kakav način učestvuje sa Allahom Svanom u ovim stvari. Zato ćete vidjeti Allahove poslanike kako govore svojim narodima, ali tako? Da šta? Javno izražavaju beraat od svog naroda i od kufra njihovog, ali tako? Kao kaže Salih, ali se nam tako, ili Hud, inni beri, on ima to šikun. Fekiduni džemijan, je tako? I svi sad na mene na je tako? Bez malo strana. Nuh alaih isto tako kaže. Svi na mene na valte, je tako? Nema strana. Inni te vokeltu ala Allahi, rabbi u rabbiku. Ja se oslanjam na Allaha, mog i vašeg gospodara i svi sad na mene na valte, eto. Buir. Ibrat, je tako? i Allahovi ajet. I Allahovi ajet. Do kojeg stepena ima dovede čovjeka i do koje neustrašivosti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas naša srca ispuni hrabrošću. U njegovo ime. Da naša srca ispuni razboritošću i da nas sačuva od pogrešnih postupaka. Amen zato nije pamćeno da je alikum sera mu'minska vojska ustupila pred savljama tako, i pred nekom konjicom ili pred nekim topovima i čenkovima ne ima straha od kamenja i ovo tako straha je od Allaha subhanahu wa ta'ala jer Allah subhanahu wa ta'ala sve propisao Zato je Dunjaluk nikad neće zapamtiti hrabri i odlučni od mu'min. Od mu'min. Čak su i kafiri ovih stvari svijest. Zato niste videli da sa mu'minima negde za, za povrgavaju borba i otvoreni rad. Nego šta radi sa mu'minima? Smišljaju im spletke im pravi. Tako. Spletke im pravi. A niste videli da oni negdje tako hrabro onaj, izazivaju i ulaze u borbu sa, sa onim. Onaj čije srce ispunjeno šehedet mre i reha in Allah, tako rekli smo ono prije, izaziva kod njega ponos i osjećaj, taj osjećaj ponosa i prije svega i straha od Allaha svano ta'ala i straha od svođenja računa i tako dalje, ali taj osjećaj ponosa ne dozvoljava mu da šta sebi dozvoli da se spusti na nizak nivo, je tako? Koji nivo? Nivo nekog pohlepnika, je tako? da dozvoli sebi da ga obuzmu strasti, da, da teži za, da ga obuzme pohlepa, strast za nečim, neke prljave strasti da ga obuzmu i tako dalje. To se ne dešava. To se ne dešava zato što on drži do sebe. Tako. Drži do sebe i ima određeni je tako, nivo i dostojanstvo mu ne dozvoljava da se spušta, da se spušta. U stvari je to šta ima. Ima i to je posljedica njegovog šehadeta. Njegovog šehadeta. Isto tako, mu'minsko srce neće zaviditi. Čisto je od zavisti. Zašto? Zato što srce vjeruje da Allah subhanahu wa ta'ala daje. Pa ako Allah subhanahu wa ta'ala nekome da, a njemu ne da, hoće li zaviditi? Ne smije zaviditi. Ako zavidi, znači nije zadovoljan sa Allahom subhanahu wa ta'ala raspodijelom nije zadovoljan sa Allahom subhanahu wa ta'ala, ima ružno mišljenje na, na o Allahu subhanahu wa ta'ala, ljut je na Allaha subhanahu wa ta'ala, udu bilo. To je hasad. Tako, zavis. I tako da. Svakako da je od glavnih obilježja imana šta da se insan drži Allahu subhanahu wa ta'ala šarijetu to proizlazi iz imana. Onaj u čijem srcu nema imana, on se ne drži šarijeta. I ne ograničava se šarijetom Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer mu'min čvrsto vjeruje da će odgovarati za svoja djela. I ubijeđen da je ovaj šarijet od Allaha subhanahu wa ta'ala da je on istina. I da je on pravda i da je on pravda. Onoliko koliko čovjek ubijeđen u šehade la ilaha illallah i koliko je znači koliko je njivo njegovog imana toliko se i drži Allahog subhanahu ta'ala šarijeta. Zato je svako postavljanje naredbi, je li tako? Ili činjenje zabrana, znak čega? Slabost ima. Slabost ima. Ne može biti ništa drugo. Znak slabost ima. Zato su svi grijesi zapravo ogranci kufra. O tako? Ogranci kufra. Jer odražavaju šta? Šta? ne pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. A iman je pokornost. A iman je pokornost i držanje za Allahu subhanahu wa ta'ala šerijet. I od tuda stalno pričamo o čemu? O hakimiji, je tako? Jer je držanje za Allahu subhanahu wa ta'ala šerijet od od imana u Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni koji ne sude po subhanahu wa ta'ala šarijetu. Ili ne vole ga, tako? I nisu odani Allahom smanu tada šarijetu. Ne sude po Allahu Allahom smanu tada šarijetu su nevjernici. Sasvim nevjernici, skroz. Jer vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala čini čovjeka da se drži i pridržava zakona gospodara svih svjetova su mnogi zbog toga što u stvarnosti to ne vidi, ne mogu da, ali ne mogu da shvati i prihvati i dokući. Pa kad im se to spomeni, onda to prokomentarišu na razne svoje načine. I što je najveći ivret, kad im se donesu jasni dokazi iz Korana i Sunneta, čak i neki razumski dokazi, tako da tako kažemo, sve to se odbija od njihovi srce. A šta ćemo da reći za njih? Osim da su nevjernici. Osim da su nevjernici. Dobro. Ja ću za lahu pomoć pokušati, znači, da pripremim još iz drugih dijela nešto o šehadetu i utjecaju šehadeta na život čovjeka i posljedicama šehadeta i o vrijednosti samog šehadeta uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. Sad mi recite koliko ima dojaci. Vakat. Vakat. Ako je vakat, neko nek ide učiti ezan.